أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين Tako mi potanko izlažemo dokaze i da bi očevidan bio put kojim idu griješnici. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Reci, meni je zabranjeno da se klanjam onima kojima se vi, pored Allaha, klanjate. Reci, ja se ne povodim za željama vašim, jer bih tada zalutao i ne bih na pravome putu bio. المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد korisna, korisni sažetak u vjerovanju imama u Tevhidu, koji je sabrao i napisao Ebu Jusuf Mithat ibn Hasan al-Tarraj. Knjiga je sampana u Saudiji. تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والأحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الإيمان بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد Mi smo već počeli, ne znam koliko tome ima, znači duže vrijeme čitamo knjigu koja se zove المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد كورسنا كورسنا سجيتك وفيرو مانيو إمام توحيدا إمام أبو توحيدا koji je sabrao i napisao Ebu Jusuf Mithat ibn Hasan al Tarrač. Knjiga je stanfan u Saudiji i rekli smo da je ova knjiga zapravo knjige koja se sada sastoji od četiri toma, od četiri toma, koja je prije izdana, izdata prije, a onda je ovo drugo izdanje, sažetak, koje su izvjegnuta ponavljanje i pokušaj da se u što kratnom crtama kaže o fetvama i o vjerovanju imama Teuhida, imama u islamu, u istoriji islama. A potrebno, je akcenat stavljen na imamo Mohameda bin, Isma, bin Sulejmana bin Ali et Tamimi en Nezdi imama obnovitelja za kojeg je poznat kao imam Mohamed ibn Abdul Wahab po kojem nas nazivaju Wahabi pa smo govorili o po brojnim poglavljima, ja ću sad prije nego što priđem na sljedeće samo ukratko ponoviti šta smo sve do sad spomenuli. Spomenuli smo šta je suština Islama i šta je šart da Islam bude primljen. Pa je prvo pitanje bilo šta je granica između Islama i Kufra. Šta je granica između Islama i Kufra? pa smo pročitali fetvu od stalne komisije za fetve koja radi dakle u Saudijskoj Arabiji stalna komisija za fetve još dok je bio predsjednik te komisije šej Abdulaziz bin Baz njegov zamjenik je bio Abdulrazak Akifi i njegov član te komisije sa njima je bio Abdullah ibn Gudajan Pa kaže u pitanju, dakle postavljeno šta je to granica između kufra i islama i da li onaj koji izgovori šehadet, a zatim uradi nešto što je suprotno tom šehadetu, da li se broju u muslimane, pored njegovog namaza i njegovog načina života. Pa je odgovor bio da je granica između kufra i islama izgovor šehadeta uz iskrenost dakle kad izgovara šehadet da zaista tako misli kad kaže la ilaha illa Allah da zaista tako misli to je iskrenost da je iskreno izgovaranje tog šehadeta a onda ihlas da je iskreno da ga izgovara radi Allaha subhanahu wa ta'ala i ovo su dvije iskrenosti Mi i za jedno i za drugo kažemo iskrenost. U arapskom jeziku se za ovo prvo kaže sidk. Da je iskren, Da zaista tako misli kad kaže la ilaha illallah. Da se ništa drugo ne obožava mimo Allaha. Da zaista tako misli u srcu. Je tako? A onda ihlas da to izgovara samo Allaha radi. Da to izgovara samo Allaha radi. Da bude iskren prema Allahu. I da radi da radi prema onome što taj šehadet podrazumio. Alikum salam. Znači da radi po onome što taj šehadet podrazumijeva. Ko ovo ostvari i kod kog se ovo ostvari, on je mu'min. On je musliman i mu'min. A onaj ko ne bude iskren. Znači ne misli tako u srcu. Kaže la ilaha illallah, ne misli tako u srcu. Nisi to govori radi Allaha subhanahu wa ta'ala, on nije mu'min. Isto tako onaj koji ih izgovori, a zatim uradi nešto što je suprotno značenju la ilaha illallah suprotno onome što da ilaha illa Allah podrazumijeva od širka kao da uputi do mrtvima u tegovi ili teškoći ili u vremenu kad je živi znači u lagodnosti onaj ko da prednost zakonima koji su ljudi izmislili nad zakonom Allaha subhanahu wa ta'ala da prednost zakonima koji su ljudi izmislili nad zakonom Allaha subhanahu wa ta'ala nad onim što je Allah subhanahu wa ta'ala objavio onaj ko se ismije ismije ili se šali na račun Kur'ana ili na račun nečega ismijava se nečemu ili se šalu zbija sa nečim što je utvrđeno da je od sunneta on je kafir makar izgovarao šehadet i makar klanjao i postio makar klanjao i posti. Zatim smo govorili alaikum salam rahmatullahi wa rakat da je odricanje od širka i mušika znači mora da je potrebno javno da se o, da je odricanje od mušrika i širka šart za ispravnost islama i njegovu prihvatanja. Pa smo pročitali petve u tom značenju. Zatim smo govorili Dakle, ovo je bio za ispravnost islama. Šart da se odreknemo od širka i mušrika. Zatim drugo poglavlje u kojem smo govorili o suštini tevhida. Šta je to tevhid? Šta su ruknovi teuhida? I šta podrazumijeva teuhid i koje su njegove vrste? I to nismo završili. Danas ćemo, inša o tome nastaviti. Pa je prvo poglavlje prvo pitanje u ovom poglavlju šta znači la ilaha illallah pa smo rekli da la ilaha illallah znači da nema nikoga i ničega što se obožava sa pravom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nema nikoga ko zaslužuje da bude obožavan da mu se robuje kad kažemo obožavan nema nikoga ko ima pravo na obodije možemo ovu riječ koristiti a kad god je upotrebimo znate da znači robovanje poslušnost i pokornost uz potpunu poniznost i ljubav. Ova dva je zajedno. Uz apsolutnu, totalnu ljubav i poniznost. I pokornost. To je obudije. Da niko nema pravo na obudije, to osim Allaha. La ilaha, nema ni jednog ilaha, božanstva, osim Allaha, znači, samo je on božanstvo. Samo on se zaslužuje da mu se i bade čini. Zašto? ovo značenje zato što ima dosta božanstava koja se obožavaju. Jel kako? Ljudi sva što obožavaju. I pripisuju svojstva, svačemu svojstva božanstva, međutim, to su lažna božanstva i nemaju pravo na takvu pobožnost i na taj obodiju. Zatim, kad govorimo o obodijet i ibadet, da se Allah samo ibadet čini, dakle, samo on zaslužuje, samo se njemu ibadet čini, onda moramo objasniti što znači ibadet šta je ibadet, pa smo rekli, učenjaci su na razne načine to definisali, Ibn Taym, rahmetullahi alaih, njegove definicije se najčešće ponavlja i koristi kad se govori o ibadetu. Šta je to ibadet? To je sve ono što Allah voli. Od riječi. I dijela unutrašnjih i vanjskih. Riječi su uvijek vanjske, tako? A dijela mogu biti unutrašnja i vanjska sve ono što Allah voli od riječi i dijela unutrašnjih i vanjskih. To je sve ibadet. Pa kad se kaže ne smije se Allahu činiti širk u ibadetu, onda ne smije se Allahu činiti širk. Ni u čem što Allah voli od riječi i dijela unutrašnjih i vanjskih. Pa se ne smije Allahu subhanahu wa ta'ala činiti širk srcem da se osjeti od nekog straha je ljubav prema nekom tako da mu se da prednost nad Allahom subhanahu wa ta'ala ili da se od nekoga da se na nekoga oslanja kao što se oslanja na Allaha subhanahu wa ta'ala u stvarima na kojima se oslanja samo na Allaha subhanahu wa ta'ala da se od nekog pomoć traži ili očekuje da se nekome nada u srcu to je to su stvari koje se smije u srcu činiti samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala Zatim, riječima da izgovori nešto što je suprotno šehadetu la ilaha illallah, zatim dijelima, u dijelima, u ibadetu, vanjskim, znači, ekstremitetima, udovima, da učini neku vrstu pokornosti pobožnosti izrazi nečemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je ibadet. Ima je drugih definicija. Uglavnom sve se svode na što. Prošli put smo to radili sve definicije ibadeta, na što se svode? Da je to šta? Znači, da je to sažetak, odnosno nije sažetak, nego da je to potpuna ljubav i pokornost i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, potpuna pokornost uz ljubav potpunu ljubav i strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslije toga smo govorili o šartovima da bi ibadet bio sad primjen. Govorili smo o šartovima za islam, tako? Pa onda o značenju la ilaha illallah, šartovima tevhida i njegovim ruknovima, Pa sad govorimo o tome da bi ibadet bio primjen. Koji su šartovi? Pa je od prvih šartova da bi ibadet bio ispravan. Pokornost koju činimo i izražavamo Allahu subhanahu wa ta'ala, da bi ona bila ispravna. Dakle, naš namaz, naš post, zekat, hađ, džihad, dava, zikr, bilo šta, da bi bilo ispravno kod Allah subhanahu wa ta'ala, osnovni šart je da prije toga učinimo kufr u tagudu. Da nije što drugo uz Allaha još ne vjerujemo. Da zanegiramo sve ono što se obožava i čemu se ibadat izražava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Tek onda će ovaj ibadat i biti ispravni kod Allaha. Dakle, to je od šartova. I da se dakle, odrekne da se očisti od širka, čišćenje od širka. Dakle, da bi ibadet bio ispravan, prvo da se učini kuf u taguta, a zatim da se očisti od širka i da se odrekne mušrika. Mora se odreći mušrika. Nije mu namaz ispravan sve dok se ne odrekne mušrika. Sve dok ih se ne odrekne. Sve dok ih bude zastupao i nešto pozitivno i lijepo neku ljubav i prijateljstvo prema njima osjeća. Ja ne znam da li smo ovo prošli put pročitali, nisam ovdje zabilježio, a mislim da smo do ovdje stigli. Znači, ovo je ha? vrste ibadeta i govorili smo, zašto spominjemo te vrste ibadeta, da se kroz sve te vrste ibadeta može učiniti Jel tako? To je izražavanje jel tako? Teuhida. I rekli smo da je znači ibadat na kraju šta teuhid. Jel tako? I da se teuhid kroz to izražava. Kroz ibadate u srcu, na jeziku i dijelima i kroz ibadat i metkom. Kao što je zekljan. Dobro. Šart, dakle, počinjemo, sad je odavde novo, šart, kad bi ibadet bio primljen, je da se učini kufru tagutu tagut je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, a zadovoljeno je sa tim. I želi to. Obožava, robuje sve ono čemu se ibadet čini. Znači, ne, ibadet neće biti ispravan Allahu sve dok se ne prestane činiti bilo čemu drugom. Sve tad. Ibadet koji se čini Allahu neće biti ispravan sve dok se ne prestane sa ibadetom, odnosno pokornošću robovanjem, bilo čemu drugom mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok se ne očisti od širka i dok se ne odrekne mušrika. Kaže Šeh Muhammed ibn Abdul Wahab rahmatullahi alaihi fa'lam anna la ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tawhid. Znaj da se robovanje da se ibadet ne zove ibadetom osim sa tevhidom. Šta to znači? Da se ibadet ne zove ibadetom. Nije uopšte ibadet ako se ne čini samo Allahu, osim uz tevhid. Znači, ako se, čini, ako se ne čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako se čini još nečemu, nije više ibadet. To se ne zove ibadet, to više. Ne ispravno. Kao što namaz se ne zove namazom, osim sa abdestom, sa čistoćem. Pa ako uđe širk u ibadet, pokvari ga. Kao što kada se izvrši velika ili mala nužda nešto od onoga što kvari abdest, kad se desi sa abdestom, ne ima više abdesta, kao da ga i nema. Džaba, sad ti se abdestio. Sad uzeo abdest. Poslije toga učiniš nešto što kvari abdest, ne ima ga više. Ne važi više. Tako isto. Namaz. Sad si činio namaz. Sad post. Poslije toga malo neki širk učini, gotovo. Nema više. Ne postoji to djelo. Ma kana lil كان للمشركين أن يعمروا Allahi الله ala anfusihim bil بالكفر nije, dakle, ne mogu mušljici izrazivati Allahove kuće, a svjedoče sami protiv sebe da su nevjernici. Dakle, svojim stanjem svjedoče da su nevjernici. Ulaike habitat amaluhum. Njihova djela su propala. Njihova djela, mušljička djela su propala. Vafin nari hum halidun i oni su vječno u vatru. Mušrici su bili oko kjave, jel tako? Tavafili oko kjave. Molili se oko kjave. A muslimani su bili daleko protirani od kjave. Jel tako? Mušrici su održavali kjave. I ako bi gledali sa te strane, izgledalo bi da su mušrici u tom situaciji bili bolji. Je Jel tako? da su bili bolji, jer oni su tu kod Kabe. Kjabe, tako? Oni tavaze oko Kabe, nema muslimana, muslimani su daleko u Medini, protjerani. Šta tako? Ali, nije tako. Iza ovog ajeta, za nekoliko ajeta slijedi Eđa'altum siqajete l'hađi wa imarata l'masjidi l'harami. Kemen amena billahi wal jomil ahiri wa jahada fi sabihila Zar ste učinili istim oni koji napajaju hađije Jel tako? I održavaju mesridul haram, za su ju činili istim kao oni koji vjeruju i borete na Allahom putu. La jestavuna inda Allah, nisu oni isti kod Allaha. Znajte da nisu isti kod Allaha. I dan danas nisu isti kod Allaha. Oni koji poje hađije i oni koji se bore na Allahom putu. La jestavuna inda Allah. Nisu isti kod Allaha. Pa kad znaš, kad se širk pomiješa sa ibadetom da ga pokvari i da uništava djela i da je onaj ko taj širk počini bez obzira na sva njegova djela ostala onaj ko širk učini bez obzira na sva njegova djela on postaje stanovnik vatre vječni vječni stanovnik vatre znajte da je znaj onda kad si to naučio Šta se nauči? Da. Čovjek koliko god činio ibadet, ako poslije toga učini šir, da je bez obzira na sve te ibadete šta? Mušnik. I da je vječni stronik vatre. Onda si saznao da ti je najvažnije da saznaš to ne bi li ti se Allah smilovao i očistio te, te očistio te od mreža i spletki širka u Allaha subhanahu wa ta'ala. Najvažnije je da naučiš. To i kad si to naučio, onda ti je najvažnije znači da da to znaš, ne bili te Allah subhanahu wa ta'ala tim tvojim znanjem spasi od širka. Šta to znači? Kad to naučiš, onda ćeš se dobro paziti i čuvati širka, da ne zapadneš u njega. Jer sa širkom ne vrijedi djelo sa širkom ne vrijede djelo. Kaže isto tako Mohamed Ibn Abdul Wahab u knjizi o Tevhidu kaže sedmo pitanje je veliko pitanje. A to je da se ibadet Allah subhanahu wa ta'ala ne može dogoditi. Subhanallah. Da se ibadet Allah subhanahu wa ta'ala ne može dobiti, ne može se nikako dogoditi ibadet Allahu osim uz kufr u taguta. Dok se ne počini kufr u taguta, ne može se dogoditi ibadet. I to je značenje Allahovih riječi La ikraha fi dini kad tebeljena ruštu min al gaj فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى nema prisile u vjeru. Ruš, dakle, pravi put je postao jasan od zablude, pa ko učini kufr u taguta, Prvo znači mora učiniti kufru taguta. Prvo mora za nevjerovat u sve čemu se robuje mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Mora za nevjerovat u sve to, pa tek onda wa yu'min billahi. I povjeruje Allaha fa kad istem sve ke bilo urvati lutka, on je se uhvatio za najčvršće uže. Pa smo prošli put spomenuli šta? Da je i logično tako, je tako? Ne može se uhvatiti za Allahovo uže kad ima stotinu drugih užeta u rukama. Nisu mu ruke slobodne. Ne može da surati za Allahovo uže. Pure ruke u užar. tako? Ne može se uhvatiti za Allahovo uže. Kaže Abdurrahman ibn Hasan, dakle njegov unuk, u prvom poglavlju Kitabu Tevhid, podpisanje na iskrenost u ibadetu prema Allahu subhanahu wa ta'ala i znači taj naslov u samom naslovu šta kaže i ona nema nikakve vrijednosti sa širkom bel la tu sema ibadetan čak nikako se ne zove ibadeta dakle postisanje na iskrenost u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala i da ne vrijedi ibadet sa širkom nego čak šta više ne zove se nikako ibadetom sa, šir, sa širkom nikako nije ibadet ako u tome ima, ako je sa širkom, pomješano sa širkom. Dalje, kaže Suleiman ibi Abdullah, ostavljanje širka, čišćenje od širka je obavezno u ibadetu. Ako se to ne dogodi, onda taj rob nije učinio ibadet Allahu, nego je učinio širk. Jel tako? U ibadetu se mora totalno očistiti i biti sasvim čist od širka. A to ne uradi, onda ono što je uradio nije ibadet, nego širk. I neće biti zato nagrađen, nego kažni. I neće, znači, od toga imati nikakve fajde, nego će to biti uzrokom da mu sva djela propadne. Da bude upropašten, da bude vječni stanovnik vaših. Dalje, kaže Ebu Vrtin, što se tiče, šta je to, znači, što se tiče definicije ibadeta, definisao ga je naš šejh Mohamed ibn Abdul Wahab, rahmetullahi alaih, kao sljedeće, da je bi enne la ibadete hije tevhid, da je ibadet robovanja Allahu u stvari tevhid. Šta to znači? Da se ibadet zove ibadetom tek kad se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Zašto? Zato što je raz, dakle, razdor, zato što je prepirka i svađa, sukob između znači dvije strane mu'mina i kafira oko tog oko tog tevhida Nije oko ibadeta. Ljudi čine ibadete razne. Je li tako? Šta tad? Dakle, nije sukop između ljudi, između mu'mina i kafira, između mu'mina i mušrika, bio oko, iba, oko izražavanja nekog vanjske forme neke, nekog ibadeta. Ne. Nego oko tevhida, da se taj ibadet čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Je li tako? Kurešije su činile hađ, je tako? Pa nije sad sa njima problem da ih natjeraš da čine hađ. Pa oni ga već čine. Ali problem sa njima šta? Da ga čine samo Allaha radi i Allaha subhanahu wa ta'ala. A ne radi kipova. Kurešije su tavazili oko kjave. I nije sad bio problem sa njima i sukob sa njima. Vi trebate tavaziti oko kjave. Ne. Nego da tavate Allaha radi. To je problem. Kurešije su prinosile žrtve, klali korbane, je tako? I nije problem sad sa njima u kotoru, nego da to čini Allaha radi samo. Oni kažu, oni su govorili, pa mi činimo Allaha radi. I oni su i hađ, i tavat, i sve ostale i bada se činili Allaha radi. Ali usto još i radi hubela, lata, zata, manata. Ste razumili vreći? Znači, u tome. To je ibadet. I oko toga je sukob. I onaj ko ne, to, ne učini taj ibadet, tako, samo Allaha radi, ne učini to kao u, u teuhidu. Ne da Allah subhanahu wa ta'ala jedino njemu pravo u tom ibadetu, on nije učinio ibadet. I to upućuje dalje. Čišćenje, totalno ostranjivanje širka, obavezno u ibadetu. Ako što to ne učini, to nije ibadet. Kaže Abdurrahman ibn Hasan, Allahove riječi vabudu Allahe vala tušriku bihi še'a. Allaha obožavate i ne činite mu širk. Ovaj ajet objašnjava da ibadet radi kojeg su ljudi stvoreni da je Allah subhanahu wa ta'ala uz naređenje da se čini ibadet zabranio da se čini širk. Čim bi naredio, činite. Jel tako? Va'budu Allahe odmaj za toga zabrani. Vala tu širku. Bihi še ja. Ne činite mu, ne činite mu ni u čem širk. Dakle, ibadet je obavezan, ali je zabranjen širk koji Allah s.a.v. zabranio ibadet. Pa ovaj ajet upućuje na to da je ostavljanje širka šart, ovaj ajet upućuje na to da je ostavljanje širka šart uslov za ispravnost ibadeta. I da ibadet nije ispravan bez ostavljanja širka. U osnovi, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده kad Allah subhanahu wa ta'ala u suri An'am govori o vjerovjesnicima, spominje vjerovjesnike, nekoliko njih spominje i za priče o Ibrahima a.s. njegovom ocu spominje nekoliko vjerovjesnika, poslanika, a onda kaže nakon toga kaže ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون kad bi oni širk učinili sve bi im propalo što su uradili kome? vjerovjesnici isto tako Allah subhanahu wa ta'ala posebno poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam objavlje وَلَكَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ objavljeno je tebi I onima prije tebe, znači svim vjerovjesnicima je to objavljeno. Kad bi ti širk učinio, sigurno bi ti propala djela. Sva djela bi ti propala. Dakle, ovo je vrlo važno i mnogim ljudima danas to nije jasno. Pa kaže, kako? Nemoj mi govoriti za njega, znam ja. Bio u džihadu, bio ovo, bio ono. Međutim, ako poslije svega toga učini širk, to je propast. Zato je ključna stvar da budeš čist od širka. Prvo, da odstraniš od sebe širk. Da se od toga dobro očistiš. Da ne ostane ni trun toga kod tebe. A onda da od ibadeta činiš ono što je na naređeno. A onda da ispunjavaš ubudijet Allah subhanahu wa ta'ala. Kad smo spomenuli da je ibadet teuhid. Sad treba malo pojasniti šta je to teuhid, koje su njegove vrste i kakav je odnos između tih vrsta teuhid. Ovo je manje više nama poznata stvar. Ali bez obzira na to, pročitat ćemo. Neće štetiti ništa. Ima oni koji možda nisu prije naučili, a i koji su naučili da slušaju o tevhidu, svaki dan ne bi im naškodio. Pa kaže, šta je to tevhid? To je glagol vahada ju vahidu tevhidem što znači učiniti nekoga jedini ja'alahu vahidan. učiniti nekoga jedini, jedini. i zove se vjera islam tevhidom zašto se vjera islam zove tevhidom zato što je znači izgrađena na tome da je Allah jedan u njegovoj vlasti u njegovim dijelima i da nema nikakvog sudruga sa njim ko sa njim učestvuje. Bilo čemu od toga. I da je on jedan u svom biću. Jel tako? Nema više bića koja su isto istovjetna. Imaju ista svojstva. Jel tako? Samo je jedno biće koje se zove Allah. Svatak. On je jedan u svom biću, jedan u svojoj vlasti i svojim dijelima. Nema nikakvog sudruga u tome. I on je jedan i jedinstven u svojim uzvišenim i savršenim svojstvima. Nema nikoga komu je, komu je ravan u tim njegovim savršenim svojstvima. I on je jedan u pravu, jedan jedini i jedinstven u pravu da mu se ibadet čini. Da se samo njemu ibadet čini. I nema nikoga ko sa njim učestvuje u tom pravu da se i njemu pored Allaha subhanahu wa ta'ala obudije i zražava. I na ove tri vrste se dijeli teuhid. Koje? Evo sad sam već spomenuo. Na ove tri vrste se dijeli teuhid. Čiji teuhid svi poslanika i vjerovjesnika koji su došli od Allaha subhanahu wa ta'ala. I svi ovi teuhidi su međusobno Dakle, podrazumijevaju jedan drugog. Ne mogu jedan bez drugog. Je li tako? I ne, mogu, ne može se jedan teušid odvojiti od, od drugog. Pa ko dođe i ispuni jednu vrstu od ova, od ova tri teuhida. Ispuni jednu vrstu. A ne ispuni drugu a ne ispuni drugu vrstu teuhida. to se nije dogodilo ni za što drugo, osim što ni onaj prvi vrst teuhida nije ispunio kao treba. Svatav. Trebalo ovo ponoviti, treba. Znači ima i tri vrste teuhide. Ako budem čitio možda, ali pročitaj ću, ali prvo da Ima i tri vrste teuhide. Teuhidu rububi. Šta je to teuhidu rububi? Da je on rab, gospoda, da sva vlast pripada njemu. Je li tako? Jedan gospodar, da jedini, da niko sa njim u tome ne učestvuje da on stvara, upravlja, određuje, je tako? I da je on jedini u tim svojim dijelima stvaranja, upravljanja, vladanja, je tako? Posjedovanja. To je rugobije. Ima ljudi koji u to vjeruju, ima. Kažu, jes, ima Allah sanao tada, on je stvoritelj, on je stvorio ovaj svijet, nije niko drugi. Je tako? Međutim, idemo dalje. Druga vrsta tevhida je vjerovanje u njegova savršenstvo, njegova savršena i uzvišena svojstva. Da je svako njegovo svojstvo savršeno i uzvišeno. I da nema nikakvog nedostatka. Je tako? Pa kažu je, znači, da, da mu priznaju njegovu savršenost i uzvišenost. I poslije toga da mu čini obudijet da mu izraze ubudijet, da mu čine ibadet zbog toga što je on jedini takav. Ko Allah subhanahu wa ta'ala. Da je on jedini gospodar i jedini on savršen i uzvišen nema nikakvog nedostatka. Da mu zato zbog toga posti toga čine ibadet i to je treća vrsta tevhida tevhidu uluhije. Rubobije, esma, osifat i uluhije. Pa kaže on, Ova tri tevhida su nerazdvojiva, nerastavljiva. Je tako? Pa ko ispuni jedan od ova tri, a neće da ispuni ostale, ostale, kaže, to nije ni za što drugo, osim što nije ni ovaj prvi ispunio kako treba. I zaista je tako. Ko prizna Allaha da je gospodar, a poslije toga neće da mu čini ibadet, znači nije ga u stvari ni priznu kako treba za gospodara. Nije shvatio ko je taj gospodar. Nije shvatio šta to znači gospodar svih svjetova. Shvatati. Iako je riječima priznu kao. Prizna, jes, Allah je stvorio svijet. Ali nije, ako mu ne čini poslije toga i vade, to znači da nije to prvo priznanje nije kako treba. Nije ga on skonto do kraja, šta je to? Shvatati. Zato mi često ponavljamo, pravo Allah je ogromno. Veliko je pravo Allaha prema njegovim robovima. I mi smo robovi. Znači nije on shvatio da je on rob. Kako je onda kad neko nije shvatio da je rob i da ima obavezu da se pokorava za ibadet čini. Kako je onda shvatio da je on gospodar? Kad bi neko od nas imao roba, kupi ga na pijaci, zarobi u džihad. I kaže, tom robu, svataš ti da si moj rob? Kaže, jes, svatam, ti si moj gospodar. A onda mu naredi, idi mi na cijepaj drva, on kaže, neću, bježi, ne moj da me uznaviram. Jel svati ovaj svoj status? Znamo što je rekao. Svatate, <laughs> brate, jel ovaj rob svatio svoj status? Ne mora biti rob. U firmu ode, radi, za platu. Ti si radnik kod mene, jel tako, jes? Ja ti dao mjesečnu platu, jes? E, danas ideš na bauštelu tu i on kaže, ba daj, nemoj, bi došao. Ja sam slobodan čovjek. Ako hoće da idem, ići, ako neće. Jel sva će ovaj svoj tatiš? Nije. E zato i ovaj koji kaže, jes, prizna Allah da je gospodar, a poslije toga neće da robuje, on nije svatio, Nije ovaj prvi tevhid. Rububije. Nije ni njega izvršio kako treba. Nije svatio. Nije svatio svoj status. Znači nije sad shvatio ni status Allaha subhanahu wa ta'ala prema njem. Nije ga priznao za gospodara. Svatak. Ko kaže je Allah je gospodar i zaista je on savršen. Priznamo sva njegove savršena svojstva i najljepša imena, je tako? A onda vam opet pored toga ne čini ibad. Je on zaista ispunio ova prva dva teohide? Nije. Još manje, ako samo nije zbog rugovijeta, tek onda uz Esma'u sifat. I zaista, nema nikoga koji shvatio savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala da mu poslije toga opet i vladet ne čini. Nema tako. Kogod je shvatio gospodarstvo Allaha i njegova savršena svojstva, on mu sigurno i vladet čini. Jer je time shvatio i svoj status. Da je on rob. I da mora da robi. Jesi to shvatili ovo? Mislim da je ovo objašnjenje ovog uvoda i na neki način i objašnjenje ova tri teuhida. Je tako? Pa oni sad nabraja vrste te teuhida. Kaže rububije i vlast. Gospodarstvo i vlast. To je potvrđivanje Allaha subhanahu wa ta'ala da je on gospodar svega, vlasnik svega, stvoritelj svega, obskrbitelj svega, da on oživljava, omrtljuje, da on donosi korist, od njega dolazi šteta, da je on jedini prima dove u bezizlaznim situacijama, da jedino on ima pravo da naređuje, da je u njem, njegovim rukama sav hajer, da on svemoćan, da čini šta hoće, da nema u tome svemu nikoga koji sa njim učestvuje u tome. Sam on radi šta hoće. I sam je on vlasnik, i sam je on stvorite. Niko sa njim tu ne učestvuje. I niko se sa njim još ni za od ovih stvari ne pita. Zvata to, Znači, to je teofijet. I u to ulazi, kaže, iman u kader, da jedino on Allah određuje šta hoće. Kader propisuje. Sudbinu. Je tako? Ali, ko u ovo sve povjeruje, to mu nije dovoljno da postane musliman. Sve ovo potvrdi Allahu, to mu nije dovoljno da, da bude musliman. Nego uz to mora i da čini ibadet, da čini ibadet. Zašto? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala kaže za mušnike. Je li tako? Koji su potvrđivali njemu da je on Allah jedan. Kul men jarzukukum ine i wal ardu. men men sema Wa أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون Allah. Reci ti njima, kom je Mušricima. Subhanallah. Ovi mušrici su čudni. Oni su daleko bolji od mnogih danas kojima mi klanjamo ženaze. Evo, čujte. Šta Allah subhanahu wa ta'ala kaže. Kad bi ti njima rekao ko, je, ko vas obskrblji sa zemlje, sa, in, sa nebesa i zemlje. Ko vam daje obskrblju? Kad bi mužestima u Meki rekao ko vam daje obskrbu sa nebesa i zemlje. I ko ima vlast nad sluhom i vidom ko izvodi živog iz mrtvog i mrtvog iz živog znači ko življava nakon smrti je li tako i ko upravlja svime fe se je kulun sigurno bi rekli Allah koliko ljudi danas možda i klanja a, ali kad bi pitao ko življava mrtve i tako te stvari Kur'an i tako dalje. Svaka droga. Sve su to potvrdili, međutim. Allah s.w.t. Efele fekul, pa ti onda njima reći, efele te sekun, zašto se onda ne bojite? Zašto niste od mutakina? Zašto ne slušate njegove naredbe i ne ostavite njegove zabranje? Svaka. Nije, ne vrijedi ovo sve. A sve potvrdi, jes, jes, jes, jes. Ali gdje ti je ibadet? Mora poslije toga usvijeti ibadet Nije još musliman, džaba ovo sve što potvrdi. Ali ako istinski ovo potvrdi, malo prije smo to objasnili, onda mora poslije toga i vade činiti. Ako istinski ovo shvati i potvrdi. ولا إن سألتهم من نزل من السماء من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد من بعد موتها لا يقولون الله kad bi ti njih pitao ko spušta sa nebesa vodu i njom oživljava zemlju nakon što je bila mrtva, sigurno bi oni rekli Allah. Mušnici bi rekli Allah. A koliko je oni danas koji ne vjeruju da Allah spušta kiš i da njome oživljava žena. Nego misle da tamo to imaju neke nešto, neki proces ili tako. A zaboravljaju da je Allah gospodar tih procesa. I da je upravo taj proces kruženja vode u prirodi jedan od velikih i najvećih dokaza Allaha subhanahu wa ta'ala. Njegovi dokaza u stvaranju. Jer to je Allahovo djelo. Allahovo uzvišeno djelo. Allahovo uzvišeno djelo. Mi se nekad čudimo što na zemlji tri četvrtine voda. Svi tri četvrtine površine voda. I što te ogromne količine vode. Zašto? Što će toliki? I to ogromne količine slane vode. Ne može se piti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad se ta ogromna površina vode zagrije, zamislite koliko, koliko se tona litara, hiljada, milijardi litara vode ispari. A onda zbog razlike u pritisima ta voda sa okeana a? Allahom voljom se nadnese na kontinent. I kad kapljice se zbog hladnoće u, u, u višim sferama vasione, no tako, se ohlade i otežaju, padnu na kopnu. Padnu na kopnu. I pada kiš. Da nije to procesa. Koji mašinama i spravama i čime bi se donijela ta voda. Na tolku površinu kopnu. Ko bi napojio sve ove biljke? I ne samo biljke ove živote. Ko bi ih napojio? A da Allah subhanahu wa ta'ala nije učinio u nižim sferama temperaturu nižu, a u viši, visočiju, da se isparava. I para što se visoči, ali ona kad, kad se raspari i para, Allah subhanahu wa ta'ala se poprivno da je stvori da bude lakša. Pa se diže. A povrno se isto tako da gore kako se diže da je hladnije. Pa da se ponovo para zbog hladnoće ponovo vraća u prvobitno stanje. U tečno stanje. Je tako? Da nije tako, zemlja bi dano bila suha. Što? Pa sad se voda isparla otišla u svemir. Sad se voda isparla otišla u svemir. Davno bi to bilo. Ovako je Allah subhanahu wa ta'ala hladnim pojasem oko zemlje zaštitio zemlju od isparavanja da voda odi. Tam vam pođe da ode, ohladi se padne ponovno. Dakle, ovo je ovo je za razmišljanje. Znači, nije će nije time postao nije time postao. Ako potvrdi Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje rububijet, nije to dovoljno za islam. Am man yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahu ma'a Allah qalilan ma tadhkurun ima li ikog drugog ko se odaziva onom koji je u bezizlaznoj situaciji kad mu se obrati i ko odagnava teškoću i ko vas je učinio nasljednicima na zemlji zar ima ilaha sa Allahom? Zar ima božanstva sa Allahom? Kaliran ma te zekjerun. Vi zaista malo razmišljate. Skoro nikako. Tam. Ovi mušici su radili, kaže, sve ovo. Sav ovaj teuhid. Znali su da je to pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali pored toga nisu bili muslimani. Pored toga nisu bili muslimani. Pored toga, poslanik sallallahu sallam bio njihov ljuti neprijatelj i proljevo njihovu krv. U ime Allaha im proljevo krv. A oni vjerovali da je Allah gospodar. Ali zaba, zato što nisu poslije to što su vjerovali, činili samo njemu i vade. Zato Allah s.a.v. kaže وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ سوريوس وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ I ne vjeruje ih većina u Allaha, a da nisu mušriki. Većina njih, ogromna većina, ne vjeruje da Allah, u Allaha, a da usto nisu mušriki. Znači vjeruju oni u Allaha, ali čine širk. Pa danas kad se postavi pitanje, kaže taj taj kafir, kako pa on vjeruje u Allaha, jest ali on je ustao mušrik. Sva sa te vrti. Znači jednostavna stvar. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُ Ne vjeruje njih većina u Allaha, a da usto nisu još i mušrici. Kaže Mujahid u komentaru ovog ajeta, njihovo vjerovanje u Allaha su njihove riječi, zaista nas je Allah stvorio, obskrbio je nas, i ona su smrći. Pa ovo vjerovanje u Allaha uz širk u ibadetu nekome drugom je ta njihovo vjerovanje. Jel tako? Ne, ne spašava. Oni su uz, ta, uz to vjerovanje činili širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto se prenosi od Ibn Abbasa, Atao, Dahati i ostali u fesiri Kur'ana. Iz ovog postaje jasno da kafiri poznaju Allah. I znaju da je on gospoda. I da je on vlasnik. I da on sve sebi počinio. Ali su pored toga i usto i badet činili nekome drugom. Je tako? Ne, kaže on ovdje. Dakle, o, ko ovo govori? Ovo govori šeji Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdullah. Jedan od unuka Muhammedin Vazbaja. Kažem, i usto, znači vjerovali su da on upravlja, da on gospodari sve to, i usto su mu činili ibadet iskreno, neke vrste ibadeta. Ne samo to, nego su neke vrste ibadeta iskreno Allahu subhanahu wa ta'ala činili. Kao što je hađ, sadaka, klanje kurbana, zavjetovanje i dola u teškoćama. Dakle, kad dođe u bezlaznu situaciju, nisu se obraćali ni Hubelu, ni Latu, ni Mezatu, nego Allahu. Dakle, imali su sve te ibadete. I tvrdili da su. Znači, u sve te ibadete još su imali nešto. Šta? Tvrdili da oni slijede Ibrahima, ali i selam, i da su na njegove vjeri. Šta sad se brati? Dakle, nisu oni bili bez ikakvog korijena. Oni kažu, mi slijedimo Ibrahima, ali i selam. Pa tako? On je naš otac preko Ismaila. Je tako? Mi njega slijedimo. Mi smo na njegove vjeri. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pored svega toga objavljuje za njih šta? وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشِكُ Ne vjeruje njih većina da nisu usto još i mušnici. Ne vjeruje ih većina u Allaha, a da nisu mušnici. Neki od njih su vjerovali u proživljenje i svođenje računa. I neki od njih su vjerovali čak i u kadar. Kaže, rekao je Zuhej, pjesnik mušrik. Juakhiru fe jubao fi kitabin fe judakhiru ostavlja i stavlja u knjigu i magacioniše, kako bi rekli, li je omir za dan svođenja računa, au ju adjilu fe ili ubrzava pa kažnjava. Ovo mušrik govori u svojim stihovima. Za koga? Za Allaha subhanahu wa ta'ala. Da on šta? Odgađa, postavlja za knjigu i slaže za sudnji dan. Jel tako? Ili ubrzava i kažnjava. Za koga on to kaže? Za Allaha. Znači ovaj mušrik je vjerovo proživljenje i suđenje. I vjerovo kad stigne kazna na dunjalu kada je stigla od Allaha pa pored toga bio šta? Mušrik. Pored toga bio mušrik. Koliko je oni danas koji klanjaju, poste i daju zekat, možda odu i nahad, a nemaju ni ovo vjerovanje. Čak ni ovo ne, nema, nevoliko vjerovanje. Subhanallah i Pa kaže Antara, isto tako. Ejna min al manijeti mahrabu, gdje ćemo pobjeći od smrti? In kana rabbi fi sema i kabaha, ako je gospodar koji je na nebesima je odredio, nema pobjeći od smrti. Vjerovali su da Allah subhanahu wa ta'ala daje smrt. Da je on odredio. Šta tako? Pa kaže, ovakve stvari postoje u njihovim stihovima. Pa je obaveza na svako ko ima, dakle, koji ista saznao od Allaha subhanahu wa ta'ala, da gleda i traži uzrok. Zbog čega je bio vađiv da im se krv proljeva? Kaže, ovakve stvari postoji u njihovim stihovima. Pa zar ti nije obaveza da poslije toga tražiš? Zbog čega je bilo onda naređeno vađiv da im se krv proljeva? Da se ubijaju. Kad su ovako govorili? Zbog čega je onda bilo vađi, stroga obaveza da im se krv proljeva? Kad su ovako govorili, ali ikom strano pa. Zbog čega se pored ovakvog njihovog vjerovanja uzimale njihove žene kao robinje? Rastavljale se, oni se klali i ubijale, njihove žene se dijelile kao ratni plijen. I zašto je njihovi metak bio dozvoljen da se dijeli kao ratni plin. Uz ovu potvrdu i ovako vjerovanje i potvrđivanje. Pored ovakvog vjerovanja koji su izražavali, sad što sam predali u stivanju, bilo je naređeno da se pobiju, da se njihovi neci podijeli kao ratni plijen i žene njihove da se dijeli kao ratni plijen. To nije ni za što drugo, osim što su činili širk u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala što je značenje la ilaha illallah što je značenje la ilaha illallah sada je dobro dalje druga vrsta tevhida je tevhid ezan vrijeme ezana učite ezan la scelta è quella che sarà. أشهد druga vrsta tevhida. Ovo je prvo sve bilo, govorili smo o rubovijetu. I vidjeli smo kako su mušnici u svojim stihovima priznavali taj rubovijet. Neki od njih su vjerovali i u kader, i u proživljenje, i svođenje računa, i sve to. Međutim, pored toga, bili su mušnici. Bili su mušnici. I pored toga bilo je naređeno da se vodi borba protiv njih sve dok ne se ne odreknu širka. I dok ibadat ne bude učinili samo Allah subhanahu wa ta'ala. Druga vrsta ibadeta je da ibadet u imenima i svojstvima. U najljepšim imenima je savršen i uzvišenim svojstvima. A to je potvrdivanje Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Da sve može. Da je on živi i vječni. Kojeg ne obuzima ni drijemežni san. Da ima svoju volju koja se izvršava. Da ima da je opisan mudrošću, savršenom mudrošću. Da on sve čuje i sve vidi. Da je on milostiv samrost. Da se na arš uzdigao. I da sva vlast pripada njemu. Da je on vladar sveti Al-Aziz, Al-Jabbar, Mutakabbir i tako dalje, sva njegova ta svojstva koja je spominje u Kur'anu, Subhanallahi amma yushrikun, uzvišen daleko iznad onoga u čemu mu širk čini. I druga imena i svojstva uzvišena, najljepša imena i uzvišena svojstva, da mu se potvrdi sva ta svojstva. Dakle, to je tevhid vjerovanja u njegova imena. Je tako? najljepša imena i savršena i uzvišena svojstva. Već ovde, već prije smo dakle govorili i isticali da je kod nas poznata i proširena novotarija negiranja i poričanja svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala. I zvanična islamska zajednica je na toj jakid. I negiraju i poriču svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala koji on sebi potvrđuje u brojnim ajetima i hadisima. Svaka se vraća. Dakle, odavde, samo vjerovanje u jednoću Allaha subhanahu wa ta'ala nije nam isto sa ove strane. Ovo također nije dovoljno da čovjek bude musliman. Kad sve ovo potvrdi, ovo malo prije i ovo sad još sve usto, ko potvrdi sva ova imena i svojstva, nije mu dovoljno da bude musliman sve dok ne dođe ono što obavezno proizilazi iz ova prije dva teuhida iz rububijeta i iz savršenih imena i najljepših, najljepših imena i savršeni i uzvišeni svojstva. Šta proizilazi? Treća vrsta tevhida to je tevhid u ibadetu. A taj tevhid znači on je on se zasniva na ihlas iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala u čemu? U obožavanju. Iskrenost prema Allahu u obožavanju. U robovanju. Uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kroz što? Od obožavanja i robovanja obožavanja i robovanja u ljubavi, strahu, nadi, oslanjanju, želji, e, bojaznosti, E, upućivanju dove Allahu subhanahu wa ta'ala jedinu. Na to, na to se još nadograđuje šta? Ihlas u svim ibadetima. Znači ovo se sve bilo za srce vezan. Ovo kad se sve u srcu ustavili, na to se onda nadograđuje ihlas u svim vanjskim je kako? Svim vanjskim dijelima. Kao što je namaz, post, zekat, tako dalje da se čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala da mu se ne pripisi u tome drug i da nema ništa od ovih stvari za nekoga drugog od ovih stvari ništa nema ni za kog drugog samo Allahu subhanahu wa ta'ala čak ni nekom bliskom meleku Allahu subhanahu wa ta'ala ništa se od ovoga ne smije pripisati čak ni odabranom vjerovjesniku A kamo li nekom drugom poslije njih? Ništa od ovih stvari se ne smije učiniti. Ni meleku od bliskom meleku, bliskom Allahom subhanahu wa ta'ala. Ni odabranom vjerovjesniku, a kamo li nekome drugom? A kamo li nekome drugom? I to je tevhid koji sadrži riječi i Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Samo tebe. Tebe, samo tebe na'budu ibadet ta samo tebi čini. Samo tebi robuje. Wa iyyaka nasta'in. I samo od tebe pomoć traži. Samo od tebe. Ovaj tevhid je početak i kraj vjere. Njegova unutrašnjost i vanjština. To je prva dava, prva stvar koju su pozvali svi vjerovjesnici. I zadnja stvar koju su pozivali. I prva i zadnja stvar koju su pozivali. I tu je značenje la ilaha illallah. Ovaj ibadet To je značenje la ilaha illallah. Zaista je ilah u stvari božanstvo. A božanstvo je ono što, što je me'luh, ono što se obožava. Ilah je božanstvo. A božanstvo je sve ono što se obožava. Jel tako? Čemu se ibadet čini u ljubavi, strahu, veličanju. Veličanju. Dakle, davanju, davanju ogromne vrijednosti, pažnje i sve vrste ibadeta, pokornosti i radi ovog ibadeta, radi ovog ibadeta, radi ovog tevhida stvoren je sav svijet. Radi ovog tevhida, ovog stvoren je sav svijet. I poslani su poslanici i objavljene sve knjige i radi ovog tevhida i po ovom tevhidu se ljudi dijele na mu'mine i kafir. Sad li sad radi? Po ovom tevhidu se ljudi dijele na mu'mine i na kafir. Na sretne stanovnike dženneta i nesretne stanovnike vatre. Što? Zato što smo malo prije pročitali stihove ovih mušrika, je li tako? Oni su potvrđivali rubovijet Jel tako? I mnoga svojstva. Međutim, u ibadetu neke od ibadeta su posvećivali uz Allaha i još nekim stvarima. Uz Allaha i još nekim stvarima. Još nekim stvarima. Šta tate, brat? A širk, Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, ne podrazumijeva da nekoga smatraš ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala sa U svakom smislu. U svakom smislu. Je Jel tako? Ne podrazumijeva da nekoga smatraš ravnim Allahu subhanahu wa ta'ala sa svih strana, u svakom smislu. Dovoljno je u jednom smislu da ga smatraš ravnim Allahu. Gotovo. To je širk. Dovoljno je u jednom segmentu da još nekome izraziš i vadet mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da, da insan bude mušik. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala toga sačuva. Zato kažemo, priznavanje i prihvatanje zakona mimo Allahovog zakona je šta? Širk. Ali to je samo jedan segment. To je poistovićivanje nekoga drugog sa Allahom samo u jednom segmentu. A to je da mu daš pravo da naređi i zabranje. Da ohalavljuje i oharamljuje. A propisivanje zakona nije ništa drugo do ohalaljivanja i oharamljivanja. Šta tako? Dakle, to je, to je ono što je bilo vidno. Iz ovog poglavlja. Dobro. Sljedeći poglavlje, bojim se da, da, da će potrajati. Sljedeći naslov. Čitat ćemo samo dvije fefe koji govori u suštini o tome da Allah subhanahu wa ta'ala pripada potpuna potpuno savršenstvo U svakom smislu. Allah subhanahu wa ta'ala pripada potpuno savršenstvo u svakom smislu. Ko je obavezuje njemu Allah subhanahu wa ta'ala da bude jedan u svom rububijetu, jedan u svom uluhijetu. I ovo tvrde svi muvahidi, svi oni koji su na tevhidu, koji ispravno vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala. I oni tvrde da je batil bilo kako obožavanje ili uzimanje za božanstvo nečega drugog. Svega drugog što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala. A obaveznost, dakle, ova stvar, da je Allah subhanahu wa ta'ala, da mu pripada potpuno savršenstvo. I zbog tog potpunog savršenstva pripada mu rububijet i uluhijet. I da je ispravno samo njemu i bade činiti i da je svaki drugi svako drugo božanstvo koje se obožava da je to batil, to je vađib kako? Na osnovu čega? Na osnovu kojeg dokaza? To je vađib na osnovu razuma i na osnovu fitre i na osnovu šerijeta. To je vađib da tako bude. I to mora biti tako na osnovu čega? Na osnovu, kad kažem razuma, razuma, razum je srce. Tako. Na osnovu fitre, šta je fitra? iskonske prirode na kojoj je Allah stano tela stvorio sve ljude. Na osnovu toga i na osnovu još čega? I na osnovu šerijeta. Dakle, sve ovo malo prije što smo govorili. To je tako na osnovu svih dokaza. Nema ni jednog dokaza koji govori drugačije. Da, da pojednostavim. sam svakro već. Znači, nema ničega što govori suprotno ovome. Svi dokaze ukazuju da je to tako. I razum i priroda, ljudska priroda, tako? A i šerijet, svi šerijetski dokazi upućuju na to. Pa, ovdje imaju feste, on je uzvišeni, dao tebi brojne blagodati i on ti čini dobročinjstvo, zaista to podrazumijeva, znači, to je, znači, on, ko on? Allah subhanahu wa ta'ala, dao ti je brojne blagodati i čini ti dobročinstvo. I to je, za, to proizilazi, znači, to što on tebi čini dobročinstvo i dao ti brojne blagodati, iz čeg proizilazi. To proizilazi, obavezno proizilazi iz onoga čime je on sebe opisao. Proizilazi iz savršenih svojstava Allah subhanahu wa ta'ala. Jer Allah subhanahu wa ta'ala da nije savršen i uzvišen, ne bi tako bilo. Jel tako? Pa kad učiš Ar-Rahman Ar-Rahim, sjetiš da on nije Ar-Rahman Ar-Rahim, davno bi ovaj svijet propao. I nikoga više ne bi ovdje bilo živo. I nikoga. Šta se to brati? Zbog savršenih svojstava njegovih je to tako. Zato što je on Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Wadud al-Majid on je sam po sebi moćan i moć je obavezno svojstvo njegovog bića. Isto tako i njegova milost, i njegovo znanje i njegova mudrost. On nema nikakve potrebe za svojim stvorenjima, ni, ni u čem, ni na bilo koji način nema potrebe ni za kim i ni za čim. Subhanallah i Allah nema potrebe za tobom, ni u kakvom smislu niti bilo za kim drugim. A opet je Ar-Rahman Ar-Rahim. I opet ti čini dobročinstvo neizmjerno i daje ti nebrojene blagodati on uzvišen. A nema nikakve potrebe, ni za čim. Subhanallah radim. On je neovisan od svih svjetova. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَسِ Ko zahvali, on u stvari sebi zahvaljuje. Onan kefara, ako bude nezahvalan, zanijeće Allahu je blagodati. Fa inna rabbi ganiyun kerim. Zaista je moj gospodar neovisan i plemen. Pa on gospodar uzvišeni, on je, dakle, neovisan. I ono što ima pod svojih savršenih svojstava, koje je sebi potvrdio, To su obavezna svojstva njemu. On uzvišeni mora imati savršena ta svojstva. To su obavezna svojstva njemu. I ona su obavezna uz njegovo biće. Ona, ova savršena svojstva su obavezna njegovom biću. On nema nikakve potrebe ni za čim. I ni u čem ni za kim. Pa njegova dijela i njegovo dobročinstvo i njegovo postojanje je od njegovog savršenstva. On ne čini ništa zato što ima potrebu za ti. S bilo kakve strane. Mi nekad činimo dobročinstvo prema nekome zato što imam potrebu za ti. Imaš potrebu da učiniš dobročinstvo, je tako? Da se izliječiš malo osjećajem da si dobročinitelj, je tako? Godi ti to. Raduješ se svom dobrom dijelu poslije toga. Je tako? Jednostavno imaš potrebu za tim. A Allah subhanahu wa ta'ala nema ni... Dakle, čini dobročinstvo prema tebi bez ikakve potrebi. Nego on jednostavno čini ono što hoće. Zato što je on fa'alu lima yurid, čini ono, radi ono što on hoće. On ispunjava svoju naredbu. Sve ono što traži, to se mora ispuniti sve ono što hoće, to se mora dogoditi. Niko do njega ne može stići i niko mu ne treba pomagati i niko ga ni u čem ne može spriječiti i on ni u čem ne treba nikakvog pomagača. Nema on nikoga od stvorenja komu je pomagač. Nema nikakvog on zaštitnika od, od poniženja. Nema nekoga ko će ga štititi od poniženja. To se jednostavno ne može desiti. Svakar. Tako je govorio šehehul islam ibn Tejmi rahmatullahi alim. Druga fetva koja govori isto ovako o čem? Da je, znači, Allahovom biću su obavezna savršena svojstva i najljepša imena savršena i uzvišena svojstva Allahovom biću su obavezna i najljepša imena. I zbog toga da se samo njemu ibadet čini i da je to tako na osnovu čega? Razuma, na osnovu fitre i na osnovu šarijetskih dokaza. Kaže od posebnosti uluhijeta je potpuna savršenost. Sa sve, u svakom smislu. Potpuna savršenost u svakom smislu. Nema nikakvog nedostatka. Nema Allah subhanahu wa ta'ala nikakvog nedostatka. To podrazumijeva. Zbog toga je vađen da sav ibadet bude samo njemu i ničemu drugom. Svo veličanje, svo poštovanje, je tako? Svo veličanje, svo ustizanje, hvaljenje, dova, nada, oslanjanje, traženje pomoći, poniznost, apsolutna poniznost i apsolutna ljubav, sve to pripada samo Allahu na osnovu čega? Razuma. Na osnovu šerijata i na osnovu fitre. Zbog čega? Zato što na osnovu razuma i na osnovu šerijata i fitre Allahu pripadaju sva ova savršena i uzvišena svojstva i on nema nikakvog nedostatka. Sva ta se obraća. Pa ko učini nešto od ovoga nekome drugom mimo Allaha, on je time toga drugog učinio sličnim Allahu subhanahu wa ta'ala. A on nema nikoga komu je sličan. A to je najodvratnije poistovjećivanje. To je najodvratnije istovjećivanje. I najneistinitije. To je najveća laž. Zato zbog zbog veličine odvratnosti po poistovjećivanja bilo čega sa Allahom subhanahu wa ta'ala i zbog toga što je to krajnji zulm i nepravda da se bilo šta što je Allah stvorio od njegovih stvorenja poistovjeti u bilo čemu Znači bilo šta, ali i u bilo čemu da se povijesti sa, poistovjeti sa Allahom subhanahu wa ta'ala. To je najodvratnije poistovjećivanja i najveći zulm. Jel tako? Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala to poistovjećivanje rekao da neće oprostiti. Ni za što drugo, ni za jedan drugi grije Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao da neće oprostiti. Ali je zato da nekoga poistovjetiš sa Allahom u bilo kojem smislu. Zato rekao da neće to oprostiti. Iako je on sebe obavezao na milost. Pazite. Zamislite koliko je to odvratna stvar. Da se neko sa Allahom poistovjeti u bilo kojem smislu. Da on, Allah, iako je sebe obavezao na milost, rekao je da to neće oprostiti. Koliki je to volom? I koliko je to pogano i odvratno? od posebnosti uluhijeta je ubudijet. Izražavanja ibadeta koje stoji na, dva, na dvije stvari. Potpuna ljubav i potpuna poniznost. Ibadet, ova jacija što ćemo je klanjati uz Allahu pomoć, stoji na dvije stvari. Na potpunoj ljubavi i potpunoj poniznosti pred Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je potpuni rububijet. Prema tom ubudijetu u kojem se razlikuju ljudi, u stepanima te ljubavi i poniznosti, je tako? Razlikuju se, je tako, kod njih u stvari ove dvije stvari. Prema razlikovanju ljudi u ibadetu, je tako, intenzitetu ibadeta, u stvari oni se razlikuju u, po intenzitetu ljubavi i poniznosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala shodno toj ljubavi poniznosti izražavaju i svoju svoj ibadet i svoj obodin. Pa ko da svoju ljubav i svoju poniznost i poslušnost nekome drugom ima Allaha subhanahu wa ta'ala koji istovjetio je Allaha subhanahu wa ta'ala sa nekim drugim u onom na što ima samo on Allah pravo. Ko ljubav i poniznost okrene i da nekome drugom mimo Allaha poistovjetio je toga drugog sa Allahom u njegovom pravu na taj obudiji. A to je nemoguće, je tako? To ne može biti. Ne može sa tim doći nikakav šerijat. Nijedan šerijat koji je Allah objavio neće to propisati. I odvratnost toga se osjeća, znači, fitrom i razumom. Ali šeitani su obatavili fitru većine ljudi i njihov razum pobrkali, je tako, i fesad učinili i odvratili ih od ovog tevhira. A ostali su na fitri samo oni kojima je Allah subhanahu wa ta'ala još prije propisao da će na toj fitri ostati na pravoj vjeri. Pa im poslao poslanike. Je tako? I objavim svoje knjige sa čim, sa onim što odgovara njihovim fitrama i njihovom razumu. Pa su prihvatili, znači, poslanike i knjige. Pa su time povećali svoje svjetlo nad onim svjetlo koje im Allah subhanahu wa ta'ala još prije dao. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje na svoje svjetlo onoga koga on hoće. Sa ovim ćemo, sa ovim ćemo završiti. Za pomoć, koliko bude eđela života još i zdravlja nastavit ćemo čitati ove fetve pozoravam vas da, dakle, da ovo čitanje nije uvijek nešto posebno dinamično pa ćemo pokušati da, da ne bude znači da bude što kraće da biste mogli pratiti a i vi se malo prije toga odmorite kod kuće da bi mogli onaj da pratite, da se okoristimo za Allahovu pomoć. U čemu se treba da ogleda naša mržnja prema mušicima? Jer se mi danas često susrećemo sa njima, odlazimo doktoru, a oni su mušici, valjda, ne znam. E, poslujemo sa njima, kako stvari treba da se prema njima ponašamo. Dakle, sam odlazak doktoru ili trgovina s nekim ne znači istovremeno i ljubav prema njemu, jel tako? I ljubav prema njemu. Prije svega, potrebno je da u svim tim odnosima, u svim tim vežama i svim tim poslovima, da mi ističemo svoj vjeru. Je tako? Da je ističemo, da njoj pozivamo i da pred njima mušricima negiramo da je ispravno to na čemu su oni. Da im kažemo da su oni na, na ispravnom putu. Je tako? da im kažemo da su oni na najispravnom putu i da se mi odrećemo toga na čemu su da je ispravan put ono što mi slijedimo i mržnja ta prema onima koji su na, na krivom putu i na stramputici mora postojati unutra, tako? I ona se samim ovim izražava. Jer čim čovjeku negiraš da je na istini i kažeš mu da je na stramputici, to je dovoljno. Dovoljno je zato što će kod njega pobuditi neće probuditi lijep osjećaj, je tako? Ali sve to opet, dakle, prema mogućnosti. Prema mogućnosti. Izražavanje to, te mržnje i neprijateljstva je prema prema mogućnosti. Zadnja mogućnost i zadnja opcija je najmanji iman je da to osjeća, osjećaš samo u srcu. Više od toga je da to i kažeš, Dakle, da opovrgneš, da mu negiraš širk. A više od toga je svakako sprečavanje rukom, a to sprečavanje rukom u smislu širka na nivou umeta je u stvari džihad. Drugo pitanje. Mislim da, da je ovo dovoljno. Dakle, šta se ne smije desiti? Ne smije se desiti da mu izraziš ljubav, prijateljstvo, tako, da ga jest, da, da, da mu staviš na znanje da je u redu i to što on radi jest tako da mu izraziš nekakvu na bilo koji način nego da ga uvijek držiš jest da pokažeš svoj ponos u svojoj vjeri a da je on na zabludi a to što ti imaš potrebu za njegovom uslugom ne boj se nek slobodno kaže da ti neće učiniti Tako. Ashabi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su imali priliku da direktno pokažu ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi Na koji način mi to možemo danas pokazati osim što ćemo slijediti sunnet i praktikovati ga? Osim što ćemo slijediti sunnet i praktikovati ga, izrazit ćemo ljubav prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem donošenju salavata na njega. Je tako? Pozivanjem ljudi sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam izražavanjem ljubavi prema njegovim ashabima ridvanullahi alaihi da branimo čast i ličnost Resula sallallahu alaihi wa sallam da mrzimo one koji ga hljagaju i kleveću koji proklinju njegove ashabe i njegove žene da ih smatramo nevjernicima a to su šije jer onaj koji voli rasula sallallahu alaihi wa sallam ne može osjetiti ljubav prema šijama Ne može osjetiti da ima bilo šta sa njima. Osim da ju uzme za svoje neprijatelje. Jer kako će? Voliti Allahovog poslanika, a opet uvažavati i poštovati nekoga ko proklinje njegovu ženu, a iša radi Allah. Za koji on kaže da je najviše voli. Svata. Ko proklinje Ebu Bekra i Omara, za koji on rekao da ih najviše voli. I koji su ostali halife njegove nasljednici iza njega i koji su nam prenijeli ovu vjeru od njega. To je ljubav. I da, dakle, izražavamo negodovanje i odvratnost prema svakoj novotari. Jer je to ljubav prema poslaniku Solaris. Jer je to ljubomora na njega, na njegovu praksu, na njegov put. Šta? Izražavanje odvratnosti i negodovanje na novotariju. Je tako? To je dakle, što se to događa kod tebe? Zato što ti imaš od toga neke koristi. Je tako? Dobćeš, neko će ti... Ne, nego zato to te na to tjera šta? Ljubomora na njega, Resula sallallahu alaihi. I na njegovu praksu na njegov sunnet. I zbog te ljubomore i na sunnet, mi smo kivni na novotare i na novotare. Šta ta se vraća? Veliko. Imali smo razli odgovora po pitanju ulaska žene sa hajzom u ovaj gornji dio mesjida. Ova velika prostorija. Možeš li nam konačno objasniti ovo pitanje? Jel se ta prostorija smatra mesjidom i da li se smije ulaziti sa hajzom? Smije li se tu trgovati? Allah te nagrada. Ja ću objasniti, a hoće to biti konačno, ja ne znam. dakle, <laughs> jel tako? hoće li konačno, ja ne znam. Dakle, mesti u kojem se obavlja pet dnevnih namaza i u kojem se klanja džuma je mesti i ako se ne klanja džuma, džuma a klanja se pet dnevnih namaza je mesti i u taj mesti se ne, ne smije žena zadržavati ni ulaziti sa hajedom je li tako? jer je Resul sallallahu alaihi sallam to zavranio direktno u hadithima nedvosmislenim hadithima čak je zabranio i rekao na musalli gdje se klanja samo Bajram rekao je žena fel je atezir il hijedu al musalla neka hijed žena u hajdu odmaknu se od musalli gdje se mi klanjati Bajram da se od strane da odu odavljaju Pa ako je taj noć u kojem vi sad sjedite, ako se u njemu klanja pjednevni namaz, Je tako? Ako je to mesi, onda je to zabranjeno. I trgovanje zabranjeno i sve ostalo. Ako se ne klanja pet namaza, nego služi samo za povremenu okupljanje žena, je tako? Onda opet, u trenutku kad žene tu okupe se, okupe se radi namaza, jel tako? Radi halke Kur'ana i tako dalje. Opet, u tu prostoriju, baš, koliko ja ne znam sad raspored, ali sjećanje, da je podijeljeno na dvije prostorije, upravo zbog toga. Da žene sa hajdom ne ulaze u tu prostoriju gdje će biti obavljen namaz. Na osnovu čega? Na osnovu ovog hadisa, gdje je musalla id, gdje se klanja bajram, musalla, pustinja, ima u pustinji jedno mjesto, tu se samo klanja bajram, ništa drugo. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Maknite se vi koji ste u hajdu od naše musabe." Sata. Pa neka se žene odmaknu iz te jedne prostorije i nek sjede u drugoj prostoriji. Ima dupla fajda. Je l' tako? U toj drugoj prostoriji nek se trguje. Ima dupla fajda. One istovremeno mogu sa sobom povesti malu djecu koja će ometati i pobrkati atmosferu u kojoj će ostale žene moći pratiti predavanje na šihete i tako da. Pa se postiže dupla fajda. Zato kažem, moj nasihat je da žene u hajdu budu u toj drugoj prostoriji sa tom djecom. Da ih zabavljaju, da ih organizuju. I tamo nek se trguje. A ova prva prostorija u kojoj će biti obavljen namaz, u kojoj se uči Kur'an, u kojoj se sluša drs, neka tu ne budu hijed. Neka tu ne budu hijed ime knjim zbog toga ne bude teško. To je Allah subhanahu ta'ala propisao svim kćerima Ademovi. Ja ne znam sad je li ovo konačno. A i ako ne bude konačno, opet nije. E, Tariko ili džene, začudilo nas se njegovo mišljenje po pitanju vječnosti džahnema ako sam dobro razumjela on tvrdi da džahnem nije vječan istina, ali je to mišljenje bati dakle Ibn Ukajin i još neki učenjaci, rijetki rijetki učenjaci su tu spominjali međutim njihovo svatanje je pogrešno jer Allah subhanahu wa ta'ala izrečito govori da će vječno hali dine fiha, jel tako? vječno u džehennemu boraviti. I džehennem je vječan. Je, je li tako? Džehennem je vječan. Svetan. Dakle, brojni su ajeti, brojni, brojni, teško pobrojati. Tako, sve ajete koji govore da je džehennem vječan. Džehennem vječan. Neki ajeti unose malo, dakle, govori se o labisine fihe ahkaba boraviće u njemu periode. Znači, džehendam je vječan, ali nekakvi periodi će postojati, ali tako? To ne znači da je opet ima svoj kraj. Ne, vječno će boraviti. Yes. Ili za određene grupe da će boraviti periode, pa će izaći jel tako, određene kategorije. Hoće, znači ostaće na njim. I tako dalje, znači, jes. Znači, to ne treba da zbunje, znači ima pored toliko drugih ajeta koji govore o vječnosti džahennama, ne može ovaj da, a da se ne odnosi na nešto drugo, jel tako? Mora se odnositi na, na te stvari. Pa, taj, to pitanje u kojem se, znači, Ibnul Qayyim, rahmetullahi alaihi, pored njegove učenosti, evo tako, omaklo pa zauzeo pogrešan stav, i brojne druge stave u Ibnom Kajima isto tako smatramo pogrešnim. Ali to ne umanjuje njega u našim očinima kao učenjaka. tako. Isto kao šejhovi koji smo zapamtili, šejh Bin Baz, rahmatullahi alaih, šejh Usnaimin. Mnoge sestve ne prihvatamo od njih. Smatramo ih pogrešni i da su pogriješili. Ali to nimalo ne umanjuje njihov kadr i vrijednost kod nas kao učenjaka i daje. Svata se vraća. A to se i mora dogoditi. Zbog čega? Da mi vidimo da su oni ljudi griješnici. Je Jel tako? I Allah subhanahu wa ta'ala daje tako da svaki insan koliko god se trudi da pogriješi. Zašto? Mora on ostati griješnik potreban Allahove milosti i oprosti. Mora ostati nedostatan, manjkav, A savršenstvo je samo Allahu subhanahu wa ta'ala, malo prije smo govorili. Svatate, brate. Tako da, nikako vam ne padne sad teško, je tako, to što smo sad rekli za Ibnu Kajima, da je zauzeo pogrešno mišljenje. Pogrešno. Ne smije smeta ništa da to kaže. Ako neko kaže, ko si da to kažeš? Pa nisam to ja rekao. To su opet drugi učenjaci rekao. Svatate. I ne samo to, nego brojni ajeti ukazuju na to. Tako. I nemojte da nam te stvari teško pane. I nimalo to neće naštetiti Ibnu Kajimu i njegovim brojnim drugim pozitivnim i ispravnim stavovima i njegovi davi i njegovim djelima. Molim Allah subhanahu ta'ala da vas nagradi obasti svoju milost uvede u džennet spasio džennemske vatre molim Allaha subhanahu wa ta'ala nas učini od onih koji će spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala i spoznati njegovo pravo i pravi put i koji će znati šta je tevhid i ispuniti ga i znati šta je širk i kloniti ga i očistiti se od njega i doći pred njega uzvišenog bez širka na tevhid. Zašto sve jedno sam ti Ali ti stvari sad dok akide, to pričao sam sve to. To je dosta jednostavna stvar kad se uprosti. Yeah. Tako kad se pojednostavne. Zašto neko to baš muti gori ti su ti stvari? I poglasni su. Jel to ljudi nemaju znanja ili u čemu se radi to? E, ja ne znam šta, šta je kod koga. Tako, kod nekog je uzrok što nema znanja. Kod nekog je uzrok... Materijalni što, što, što su povode za strastima, kod nekog je uzrok ovo, kod nekog je uzrok ono, a onaj, može biti uzrok nekada i strah da se neki jednostavno stvari kažu, bojazan, ili šeitan jednostavno uplaši insana da će sad ispast u krupna stvar, da će i jednostavno i teško je ovako kad čuješ sve šta se priča, ali da izađeš sad sa nešto spomene što je u stvari istina ti znaš da je istina ali niko drugi to ne spomije teško tebi da ti sad to kažeš je tako? nisam se tako ima ti stvari onda pogrešno se pretumači mnoge stvari mnogi misle kad mi kažemo da se jasno mora kazati ko je kafir da je kafir je tako? odmah oni misle da mi to ne govorimo ni za što drugo nego što nam je drago što je on kafir ili što bi najviše volili da ga odmah tu sad da mu skočimo za vrat, sablja odmah glava doli, tako da. Nije. Nije tako. Mi zaista ili kažu vi ljude raspoređujete u džennet i džehennem ko će, gdje će. Mi ne raspoređujemo. Vi ljude gurate u džehennem. Tjerate ih u džehennem. Nije tačno. Oni koji, ne, koji nevjernike neće da im kažu da su nevjernici, oni ih guraju u džehennem jer će ih smatrati vjernicima, a oni nisu vjerni. I zakopat će i konjetim ženaza, oni kafir u suštini i odošli u džehennem. Oni su istrpali u džehennem. A mi, kad im kažemo vi ste nevjernici, pokaj se, boj se Allaha, Allahova vjera je to, mi ga vadimo. Mi smo mu pružili ruku i borimo se za njega. I sikiramo se šta će biti sa njim kad ga spustimo u kaboru. I šta će biti sa njim kad bude proživljen? Brinemo se za njim. Zabrinuto smo. Zato smo toliku glavu dižemo. Jel tako? Svaka se brać. I mi mu pružamo, mi hoćemo da ga spasimo. A ovi koji neće da kažu da je on nevjernik, nije, nije briga, šta će biti sa njim? Oni se ne fikiraju, nek se snalazi. Bitno je da mi zagrnemo, da ne nemamo vam nekakvi, da se zbog tih stvari ne zamjeramo. Jel tako? da ne dođe do zamjeranja, neće nam poslije možda tijet od nas ništa kupiti, neće moći ništa prodat, ili ćemo se posvađati onako, možda nam je neki rođak, pa će se rodinske veze tu sjela, neće biti više onako prijatni, i zbog svih tiše i tanluka, mi nećemo da mu kažemo. I kaže, vi gurate ljude u džehennem, nije nego vi ljude gurate u džehennem i puštate i da idu u džehennem sretni s osmijehom. A mi ćemo ih makar nafikirat, pa će otići nafikirat. Je tako? Duboko zamišljeni, jesu na istini ili nisi. To su pitanje našeg vjerovanja i nevjerovanja, pitanje dženeta i džahenama, yes. slično mu, kad čujem. Yes. Hiljad ljudi znaju, ne znaju da je, na primjer, Ta turbeta i to da je to širk yes. e, to, sad, se e, to se mora objašnjavati. Znači, i mora se... I yes, mora se imati namjera da se to... Mora se uzeti to negativno sad. Moraš biti protiv toga. Jer ako nisi protiv toga, nisi na teohidu, nisi ti svoju vjeru potpuni. To bi isto bilo kad bi neko došao i dao pristup poslaniku sallaha i kaže, slušaj, ti istinu govoriš, ja vjerujem tebi, ja vjerujem u Allaha i ti si njegov poslanik i usudni nam i sve će ono što ti radiš ispunjavati, ali ja ne mogu protiv Hubela, Lata, Ožata, ne mogu protiv Ebu Džehla, ne mogu ja protiv ovih mušika u Meki, nemoj mene tu, mene oni ne interesuju, šta je briga za njih, ja ću sebi da spasim, imam svoju porodicu, bi li moglo to tako? Ne bi to bilo, ne bi to niko od njega prio, Resul sallallahu alaihi sallam, ne bi tako prisjeg guze od njega. Nije nego mora biti. Uzimo je prise godnji našto? U nekim predajama na smrt. Na borbu do smrti. Protiv čega? Protiv Lata, Uzata, Ebu Džela i ostale kompanije. Sve tako. Znači, ne može. Ne može. E, zato mi moramo imati negativno sam prema tome. Prvo sebe spasimo. Budemo protiv toga. Smatramo to širkom i kufrom. Jel tako? A onda ove ljude pozivamo, pominjemo, iznosimo im kaže. Rasprava između nas se razvija. Dava ide i to je dava. Suština i srž dave je da se to tako ovaj e, odvija. Oni koji za kafire kažu da su muslimani, kako će ih daviti? Nema i potrebe da ih plaho pozivaju. Jer i onako će kad ih budu završili odgorjevanje za svoje grijehe ući u džennet. Jel tako? Zato što su kod njih muslimani. A mi kažemo ne, oni su kafir. I ja kad zaglave u džahennem ostaduši u njemu. I onda smo zabrinuti. I onda nas to tjera da ustanemo, da davetimo, da dostavljamo, da guramo, da se borimo za njih. A kad kažemo oni su muslimani, a nisu. Mi onda bezbrižno spavamo, ljenost, kahva i čaj. Nema sve u redu, nema nikakvih problema, jel tako, ništa se ne treba tu burno dešavati. Nema, i još lako, nema nikakvih zamjeranja, nema nije ti, nisu iskušenja, nisu u situaciji da se sa bratom na toj liniji raziđeš, da se, sa babom, niskim, sve u redu, svi smo, maša Allah, sve to isto. A nije. I to je to. To je to. Zato, zbog svi ovih stvari, ljudi bježe od toga. Bježe od toga. I kažu, nije vrijeme za to i tako dalje. Međutim, nikada nije prestalo biti vrijeme da nije zato. Uvijek je bilo vrijeme zato. Jer ovo, sad malo prije čitali svetljama, to je i početak dave i kraj dave, svih vjerovjesnika. Znači, čitao vrijeme samo i to. I uvijek to. Zato što je temelj to, to je suština. Glavna stvar. I inša Allah, jednom prilikom ovako neke tekstove koji posebno o tome govore ćemo ovdje pročitati ili prevesti tako da pa da malo vidite to je suština prošlo 20 godina da ljudima sad <laughs> nejasno zato što nije govorilo kako sad to šta je to sad u osnovi nije baš ljudi su ovo mi govorili i na početku je govoreno je ovome na početku i bilo je to isticano znači da je ovo u početku ipak bila očita i jasna Jes, ali onda je došlo do, znaš, malo se neke situacije promijenile. Ja, ja, ja, jedno kratko pitanje, pa da Vezano za, za akidu na ovim prostorima. Kakvom akidom su Turci osnovni je stigli ove prije šeste godina? Mislim, jedno pojašnjenje. Pa Koji oni su... Bitnije doba kada su Turci osnovni stigli na ove prostore, vezano sad za ove ovde konkretne odgovore, upade i tako, baš u vezi tog naroda, vađenje, guranje, kako koja grupa smatra. Neki smatraju da čovjeka ja, yes. pozivaju, a normalno otvaraju vrata. Jel? Yes. Vrata vlastne da ide u nju. Druga manja skupina što im s tim sigurno nagrava vadi, a oni smatraju da ih, jel, to se sve kodeo. Dakle, Turci kada su došli ovde, na ove prostore, kako Makidovi, kakva Akida je Srb tada, prije recimo postoje argumenti postoje, recimo, pisa, pisano istorijsko, uh, istorija i oni, i tada je bilo ovaj, učenih ljudi, oni koji su ovaj, sjedili kulturu, ani su nekada. Dakle, u čitom svijetu, ovaj, takva je situacija bila i na Balkanu. Nema sumnje da, da znači da je uh, među Turcima bio, bio prošireno novotarije u Akiji. Bila proširena. I u to doba. Znači, bila je proširena novotarija. Međutim, zbog njihovih kvaliteta i zbog toga što je među njima bilo i onih koji su na istini, Allah s.a. je pomogu, pomagao tu vojsku i ona je stigla da beše, tako. Međutim, onda kad je ta novatarija zaplavila, da tako kažemo, i preovladala, je tako, do te mjere da su neki od njih sami sebi za života pravili turbeta, je tako, i ostavljala ih iza sebe, Allah subhanahu wa ta'ala je istorio svoju pomoć, je tako i stiglo je poniženje. I to je ono što govorimo mi, što sam spomenuo više na hutbi, mora se ostvariti Allahova riječ. Mora. Allahova riječ se mora obistiniti. I ona se tako obistinjava. Ali, ono, ali ovo što je ostalo nama od suraka, ostalo je od one zadnje najgore generacije. Svakar. Ono što je ostalo nama u nasljeđe, od Turaka ostalo od one zadnje najgore generacije, svatak. I naslijedili su to oni, dakle, koji nisu, bi morao to prihvatiti. nisu ni to što su naslijedili, znači vjerodostojno i dosljedno prenosu. Svatak. Jer nije sad sve ovo što mi danas imamo od, od praksije muslimana, da tako kažem, je tako? Nije to sve nasljeđeno turak. Ima dosta novih stvari. Ima oni stvari koji se pripisuju da su nasljeđeno turaka, a kod turaka nisu bile takve. I tako dalje. Međutim, nas sve to manje više bilo je to što je bilo. Kilke umetun kad halet. To je narod koji bi je prošao. Leha ma kesebet. To dobro, ima manja drava nego premaći se sad. Prije šest godina je bilo zabavno je bilo samo... znači i, i, i, sama ta dava u to vrijeme i stanje u čitavom islamskom svijetu nije, nije bilo znači onaj uh, jest i tako dalje. Znači treba to sve imati na ovom. Treba to sve imati na ovom. U osnovi taj period kad su Turci otišli, to je mračni period ovi ljudi su ovdje poslije toga tek onda preživljavali najteži dan. Svatate? Dolazak kao ugarski kraljevina Jugoslavija, titina Jugoslavija. To su belaji kroz koje su ljudi prošli. I nakon svega toga nama su ostali neki tragovi da su ovi ljudi nešto imaju neke veze tam nekad davno sa islamom. Svatate? E te ilmihale koji su prenijeli islam, u kojima je na prvoj stranici bila titina slika i tako dalje, to ne može niko uzeti za argument nasprot ovih argumenta. Šta sad? I to nikak nije isto. I onaj ko se poziva na tradiciju stvari hoće da nas zaglupi. I ruga nam se i smijava nam se. Pravi od nas budale. Kakva tradicija? Tradicija nije vjerenja. Nije ovo Zašto se u ko ne pozivate na tradiciju? Tako? Zašto se u svojim dunjalučkim poslovima ne pozivate na tradiciju? Nego samo u vjeru. La haula wa la Šta to znači? Sve ćemo učiti i izučavati. I ići u korak sa svim, jel tako, izučavat ćemo i građevinu, i elektrotehniku. Sve ćemo učiti. Samo vjeri nemoj učiti tu samo papagaj ti ponavljaj, to se naslijedi. La havla vola kote Pa baš je to najpotrebnije da učiš i izučavaš. Prije svega, prije i građevinstva i mašinstva i bilo čega, elektrotehnike, šta god hoćeš izmisliti danas na svijetu, najpreče ti da učiš šehadet. I šta je značenje šehadet. Prema tome, one priče su licenjerni govornici i mislim pravi munafik i kako kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem u hadisu da da Allah subhanahu wa taala najviše mrzi govornika koji prebrče prebacuje svojim jezikom ko što krava prebacuje svojim jezikom znači priča priča priča pa onda stane i kaže dobri bošnjaci, znaš, dobri, ko, vjeru koju su dobri bošnjaci prenijeli, pa lijepe riječi, pa suživot, uzor i primjer suživota i tako da. A zna se tačno na što su izračunate te riječi. To je licemirno. Mi ne smijemo biti takvi. Anestezija, Jeste, to je anestezija da bolje podneseš nož mi kažemo ne. Nas Allah subhanahu wa ta'ala uči da je ova vjera gornja i da nema nikakvog suživota, da mi širke mušike mrzimo i da ih se odrećim i da ne želimo sa njima da budemo ravnopravni. Mi nećemo nikakve ovdje ravnopravnosti. Mi hoćemo da Allahova vjera bude gornja. I oni koji se prihvate te vjere da budu gornji. Oni koji odbate tu istinu nisu ništa drugo zaslužili nego poniženje. To je jasna stvar u našoj davi. Zato naša dava ne može ići kroz razne klubove i kroz razne ne znam tamo uh, domove nekulturi. Zašto? Zato što se ovo ne može kazati onima koji dođu u domne kulture. Zato što ništa neće shvatiti. Zato što se oni godinama podučavaju da trebaju biti ravnopravni. A u stvari trebaju da nauči da moraju biti gornji. Svatate, broći. El islamu ja'lu vela ju'ala alejhi. Islam je iznad svega i ništa nije iznad njega. Šta Svatate. E zato ova dava može samo u džani. U mesečitu gdje dođu ljudi da klanjaju. Šta to znači? Ljudi koji su, vjeruju Allah. I vjeruju poslaniku sallallahu alaihi sallam. Kada Allah subhanahu ta'ala kaže, jel kako, da je on poslao svoga poslanika sa uputom i istinom, da uzdigne svoju vjeru iznad svih vjera, da je to kod njega, tako. Znači mora biti kornja i završen. Jel tako? Nije zato što nama paše da mi neke svoje strasti sa tu. Nije kako Allah naredio. Nije lahko biti gornji ispred svih. <laughs> to je odgovornost i emana. Je tako? Nama bi najlakše bilo da se ni za kim ne, zamir, ni sa kim ne zamirimo i kažemo nemojte nas, nas, to je opasno. Ko će sad protiv svih ovih ljudi izaći na kraj? To bi bile naše strane. A kad ovo govorimo, ovo je sad, zato što se mora tako kazati. Tako Allah subhanahu wa na reku. Sad tad. Prema tome, evo ovdje ima ja ću poslije vidjeti da, da ovaj, kopirate ovo i podijelite ovo, braći. Fetva, znači, člana najvećih učenjaka Saudijske Arabije, vijeća najvećih učenjaka, stalne komisije za fetve, dr. Sali bin Fauzan i Abdullah, bin Abdullah al Fauzan. Pitanje, postoji neki ljudi koji su ravnodušni prema učenju akide, te prisustvovanju predavanja na tu temu te kažu mi smo muslimani i nismo kafir, niti mušnici. Stoga nema potrebe da učimo akidu u džamija. Shodno tome kakav je vaš stav po pitanju ove lukave fraze. Pa odgovor slijedi. A vi kopirate po porijem. To je jedna stvar. Druga stvar, za ovom knjigom ima potrebe, znači. I za ovim sestrama ima potrebe zato što mi, dakle, očito je da nismo ove stvari još, znači još nismo osnovne stvari poravnali. Prema tome najpreće je da o tome govorim. Da pa tako? Ko što nema namaza bez abdesta, pa moraš odmah u islamu naučiti kako se uzme abdest, tako nema ti ni abdesta ni namaza bez dok ovo ne poravnaš. Šta tako? Pa mora ovo biti odmah na početku. Nije bilo na početku zato što se mi zavaravamo kao ovaj pitati, kaže mi smo muslimani, smo i mušnici. A možda kod nas još se nismo odrekli širka. Još se nismo odrekli mušrika. Još kod nas u srcu ima mjesta za sve sorte munafika. I žao nam kad se protiv njih govori i na njih napad. I kažemo, mi sebi, vi kaže, tako meni kaže ti praviš sebi neprijatelje od ljudi. Ja kažem, nisu, nisam ja, oni su nama bili neprijatelji, pa sam ja samo njih definisao. Kad sam vidio da su neprijatelji, rekao sam, ovo su nam neprijatelji. A pa ne da gož da to nisam uradio, smatrao bih za, prijat, za, za prijatelje, a oni nas polako izavrati. Zagrle nas ono i polako. Najbolje onda da stane pred nas sa sabljom, pa da znamo šta nas čeka. Sada, ima potrebi, pokazuje se pokazuje vrijeme da ima potrebe za tim. Pričaš nama da smo mi tekfirđije, da ne imamo sluha ni zašto, da smo neki divljaci, da nas znači sve najružnije osobine nam se propisuju grubosti ili ne, ne, ne, bez nikakvog osjećaja i tako dalje. Međutim, ima te grubosti koliko je propisano. Jer Resul sallallahu alaihi sallam je isto tako prema mušecima bio grub. Nije ih plaho, je tako? Bio je prema njima grub. I to ne može niko poreći. Čak i one dokaze koje navode o blagosti i brigi poslanika sallallahu alaihi sallam za, za mušnicima i u njima su dokazi o osorosti, grubosti i nedvosmislenosti, direktnosti prema širku. Je tako? Pa Ebu Talib koji se toliko brinuo i žesuvao za poslanika sallallahu alaihi sallam nije mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prošutio njegov širk. Nije mu prošutio. I nije rekao šta će to moj amđa, on je čitav vo vrijeme štitio, štitio islam, branio i muslimane. Nije rekao, nego kaže mu čak i na samrti. Reci ti la ilaha illa pa će on da uzme za tebe. Al tako? Bez toga gotovo. Završio si. Nema spasa mi bi rekli, ja je urovijana. Pa ovaj ga pa čuvo čitav život. Zbog njega žrtovo sam svoj ugled i metak i, i o njem govori tako na samrt. Na najtežem trenutku na samrti mu tako govori. A poslanik mu je tako na samrti govorio. Šta tako? Mi bi rekli to je vrvonac grubost. I dekoj bi nema to nikakvog osjećaja, nimalo ne cijeni nema ništa osjećaja da zahvali da bude sve tako. Ne bi si ni govorili nikako. Yes. Ali on je njega upozoravao čitav život i na samrti mu kaže nije ni dragi Amiža blago tebi, ne nego teško tebi. Reci ti la ilaha illallah. Odrekni se Abdul, Abdul Motalibove vjeri. Sada. E to mi moramo shvatiti. To mi moramo shvatiti. I da nije bilo te direktnosti i nedosmislenosti u osporavanju širka. I da nije bilo te, dakle, da tako kažemo, grubosti u, u, u predstavljanju odvratnosti širka. Ne bi poslanik sallaha alaihi sallam bio toliko zlostavljan. Je tako? Ni njegovi ashabi. Šta je navelo mušrike da zgrabe tamo neke, da ih vucaju po pijesku, da ih navreo vreo pijesak bacaju, da ih biju, bičuju, da ispod njih lože vatru. Šta ih navelo? Osim njihova nedvosmislenost i grubost u osporavanju tog šeka. Da im kažu, vi ste na zavlod. Vi ste vječno u džehennu. <laughs> Koja je to direktnost i grubost? Kako? Vi ste na zavlod. To je najodvratniji grijeh koji vam Allah neće oprostiti. Vi ste mušnik, vi ste kafir. O tako? To je sad. Zar nije Resul sallallahu alaihi sallam popeo se na brdo safa i kaže objavljeno. Kul ja i hel kafiru. Reci ovi kafir. Protekvir ih sve odjedno. Bez izuzetka. Ne vezi što hađ obave. Ne vezi što hađ obave. Taj vape oko kafiru. Sada, to su te stvari i mi moramo ovo naučiti. Ima potrebe za ovo. Osim toga, ova stvar će nas razvojiti. Ova stvar će nas razvojiti. I vidite da nas razvaja. Ova stvar će nas razvojiti. Mnoga ova govorkanja što priča i onama, bila su govorkanja, sad se ide otvoreno. U svaku je svanuo tekst u kojem se spominje šejh Porša, šejh Ebu Mohamed, tekst četiri stranice o, o ekstremistima i spominju se oni po imenke. Yes. I ima slika neka onaj na kojoj... Yes. Svatar. Znači, spominju se po imenke. Kad je onaj sa velikom glavom zaprijetio da će spomenuti po imenke, niko nama nije, nije nikom od nas nam palo da će to uraditi u safu. Nismo mislili u preporodu, je li tako? Međutim, sad vidimo da je sad taj prljavi dio posla preuzeo na sebi i da je to sprega. A ovo nas je odvojilo od njih. Mene nije odvojilo od njih ništa drugo, vjerujte. Nijem nikakvi drugi računa sa njim. Samo ovo. Samo ovaj šehadet, značenje šehadeta, širk, odricanje od mušrika, e to njima teško pada. On ne mogu da se odreknu oni vole da pričaju o tome, glasajte za ove, glasajte za one, treba glasati. Znaš, kako. Oni vole to da se traži mjesto u ovom društvu, da se nekako preživljava, da se... Međutim, šehadet nas odvaja. Znači, ovaj tematika nas rastavlja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se nas srste. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nas učini od onih koji neće svojim pogrešnim postupcima doprinijeti da ljudi ostaru u zabludi i ustrajavaju na zabludi. Bez obzira što smatramo da smo na istini, da naši postupci, ako smo na istini, i postupci da nam budu ispravni da ne bude istina ono što nam prepisuje da gura. Da bi bio grub i osor prema njima, oni bi se dali od tebe razrežan, tvrde se i držaj se toga, jel tako? Yes. Jel tako? Yes. Na, na što se sa to odnosi se u dalju privatu ili... Odnosi se na one koji su prihvatili, koji su prihvatili. Jer Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam se naređuje šta? Jahidil gufara, jahidil kufara, ja juhan nebi. O vjeru vjesniče. Jahidil kufara wal munafiqina. Bori se protiv kafira i munafika vaglozba alejhim i budi nemilosrdan prema njima. A s druge strane vahfir džanaha kaliman tabi'aka minal mu'minin. Spusti krila svoje blagosti prema onima koji te slijede od vjernika. Šta sad? Šta sad? I to je općenito kroz čitav Kur'an. Gdje god se spominje blagost prema vjernici. grubost prema nevjernicima. Gdje god se spominju karakteristike vjernika, azilletin ala mu'minin. Jel tako? Ponizni prema vjernicima. Izzetin ala kafirin. Jel tako? Muhammedun Rasulullah. Veladina ma'ahu ašidda'u ala kufar. Koji su sa njim, oni su nemaju milosti za kafir. Rahama'u bejnom. Ali su milostivi između sebe. Kod nas, kad nas ovo rastavi, kad govore o nama, nemaju dlake na jeziku, nimao bez milosti. A kad govore o munavicima, licevima, kjaferima, onda su puni učitivosti, rahmeta i milosti. To je žalost. To su opasni pokazati. Jer je prijateljstvo na osnovu šehadeta i ibadeta, a ne prijateljstvo na osnovu širka kako to da su on sad odjednom bliži od nas? Čudne stvari. da žele da je izgubi. Na neki način ono, vidim da je izazvalo da će pogoditi na zbog te istine. Moglo se govoriti za Habije, za Nindera, moglo se po razli... Svašta. Ali sad se javno poziva, nemojte se vidjeti za Habije. Pa Nije nova. Stara. Stara perfidna politika. Ona izlazak prvi put je bio vehabijski mezheb, znaš, nema tolerancije. Samo za heftu dana izašli su i sve što su ispljuvali, izbljuvali po srkama. Polizali sve, olizali ni mrve ostavili. Što? Oslovnili su javnost. Oni su mislili da javnost spremna i pripremljena da to prihvati. Kad su vidjeli da ljudi koji ne znaju ništa o islamu, da im je odvratan taj nastup i da su rekli šta je ovo, Kaka je ovo tupost i, i, i, i grubost, šta je ovo? Onda su izletili da... A kad su izašli da se isprave, tek onda su spali u očima svijeta. Običan svijet, znate što kaže? Onaj prvi od prošle jezde nastup i ovaj sad ne mogu se spojiti nikako. Jedno od to dvoje laž. Znači, jednom je sigurno slago. <laughs> Razumite? Prema tome, otišli povjerenje. A sve Allah subhanahu wa ta'ala je mudar. Mi nemamo nikakvi istek, nikakve moći da, da preko medija nešto mi smislimo da majstorski izmanipulišemo našim svijetom. Ne ono snage, nit nam je to ti. Ali oni svojim manipulacijama se otkrivaju pa svijet otvaraju se oči. Da li je moguće da sad u ovom situaciju u Bosni se dokinu na Azije, a da nastanu ekstremisti? Ostaće ekstremisti znači ostaće ekstremisti i neće od toga ekstremiste šteta nikakva stići. Ne, ništa ekstremistima neće biti, nemoj znači, kirati. Prima se terijen da ne bude behavio, ali da bude ekstremista sa umanjenim brojem prije... Uz tekst o ekstremistima, o, uz tekst o ekstremistima, znači, je slika ispred pritvora. Da, znači, je, <laughs> znači, to je sve ukombinovano, fino stavljeno njima je žao što smo mi onaj pušteni iz pritvora sad. Tako, nahaj. Ja, molim Allah, Šuhano Zara da oprosti. Ali zaista stičen dojam, znači, ovo je samo stičan dojam, ne mora da je I znate koliko smo mi nastajali i koliko sam ja lično izgaru i koliko sam vremena i, i metka potrošio sabirući se sa muslimanima tim da se napravi nešto zajedničko, da zajedno budu. Vi znate koliko je to bilo. Ali sam se i vratio čudio kako je moguće da mi možemo. Sad sam shvatio da određeni ljudi su se uvijek trudili da ono o čemu smo govorili nikad ne uspije. Jer da je uspjelo zajedničko, zajedničko tijelo dalje, i da je krenulo se u davu na osnovu Kur'ana i sunneta i pozivajući se na Kur'an i sunnet. Zatvorila bi se vrata ulaska u politiku. Zatvorila bi se vrata ulaska. Dakle, otvorila bi se vrata jednom teškom i trnavitom putu. Zato je sve su ljudi dali, ja se sad shvatio, da su ljudi sve dali da to ne uspije. A dolazili su i kovejagi sa nama sjedili na sastancu. A u stvari su dolazili da daju sve od sebe da to propan. I alhamdulillah. Hvala Allah Ja volim Allah sanova tada da nas učušte. Da ne budemo kao oni prije nas. Kad je došlo trenutak da se vidi šta je ko priču, da ono što je priču ostvari i praktično pokaže da onda zaklečaju noge. Molim Allah subhanahu wa da nas sad učuju. A sve do sad nek bude ovo malo blago. Ali kad dođe ruči, trenutak da sad budemo čvrsti i odlučni i razvoj. Da nam postupci budu ispravni. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam postupci budu ispravni. Hvala vam, ja sam vas